Zdravo, ja sam Dori. Ja patim od gubitka kratkotrajnog zapamćivanja. To! Baš to treba da kažeš. <gasps> Dobro, dobro. Sad ćemo mi da budemo neka deca. <clears throat> Zdravo, Dori. Šta ima? Hoćeš da igramo žmurke? Okej, okay, volim ti. Mi ćemo se sakriti, a ti nas nađi. Okej, tata. Ne, ne, ne, tata. Ja sam dobra ribica koja je tvoj drug. Okej? Okej, tata. Ne. Krijem se! Broj do deset. Jedan, dva, tri, četiri. volim pesak. Pesak je gnjeca. Mama, mogu da Dori, Dori, Dori, Dori, Dori, Dori. Dori. Morska Zapamti, Zlato, moramo se skloniti od struje. Okej, okay, Malena, kako ide ona naša pesmica? Kad morsku struju vidimo mi kažemo... Pevamo? Ne, ne, nego bežimo! Okej, okay, hajdemo ponovo. Kad morsku struju vidimo mi kažemo... Evo morske struje! Evo morske struje, evo morske struje. Pronašla si morsku struju i mi vidimo morsku struju. Jel sam opet zaboravila? Ne, ne, ne, dužu u redu, ništa, ništa ne brini. strašno, mi. Šta ako vas zaboravim? <gasps> Hoćete li vi zaboraviti mene? O, Miko, ne. Nećemo te zaboraviti, Dori. Niti ćeš ti zaboraviti nas. <laughs> Čuo si to? Šta to? Čuo šta? Stene, sad je neko rekao hej. Ko? Nikog nisam čuo da kaže Ne znam, Stene, čula sam. Neko je rekao hej. Znaš, ima puno rive. Bilo ko, bukvalno bilo ko je mogao reći hej. Tamo. De? Tamo, tamo, baš tamo. De, de, gledam. Tamo. Zdravo. E, hej. O, zdravo. Pogledaj, to je dete. Zdravo, zdravo dete. Zdravo. Ovuda. Hej. Hej. Zdravo, ja sam Dori. Možete li da mi pomognete? Pa zdravo, Dori. Dori, izgubila si da, se. Da, gde su ti roditelji? ne sjećam se baš. O... Pa, potražit ćemo ih. jesu neki od ovih ovde? Zdravo, ja sam Dori. Možete li da mi pomognete? Šta? Um, um, dušo, to si, to si već rekla. Mm. A jel? Aha. Izvinite. Patim od gubitka kratkotrajnog zapamćivanja. O, kakav užas. Gubitak pamćenja? Um, ok, samo pričekaj ovdje sekund. Ok, dušice? Stene, stene, šta? stene. Šta? Šta ćemo sad? Iskupljena je. Ne znam. Mislim, pa moramo je pomoći. Šta hoćeš da uradim, mislim? Ničega se ne seća. Došla je ko zna odakle. Wow. Ti si, ti si beskorisan danas. Samo... E, Dori, Dušo, a da mi samo... O, da. Dori. To nije dobro. Dori. Dori. Dori. Dori. Ja sam Dori. 对了。 Izgubila sam se. Jel može pomoć? A gde su ti roditelji? Pa, e, <laughs> smiješno je, ali ne sjećam se. O, dušo, hoćeš da plivaš sa nama? To je najbolja ponuda koju sam ikada dobila. E, valjda, ne sjećam se. Kako god, hvala, ali <laughs> tražim nekoga. O, ne sjećam se, ne sjećam se, ne sjećam se. Hej, ja sam Dori! Nešto sam rekla? Šala. Aha, okej, žurite negdje. Nešto sam tražila i... Okej, okay, skapirala sam, izlaziš. Lep provod. Nadam se da ćeš naći što god da tražiš. I ja isto. A e, znate možda šta je to? Izvinite. Izvinite. E, e, izvinite, okej. Okay. Vidimo se drugi put. Ne bude stranac. Stranče. tu! Moj sin! U pomoć! Molim vas! Oh, oh, izvini! Jesi, jesi dobro? Nema ga, nema ga. Ne, Ne, nema ga. Dobro je. Nema ga. U redu je. Ne, ne, uzeli su ga. Ja, ja, ja moram da nađem čamac. Čamac! Videla sam čamac. Jesi? Aha, ovuda, prošli ovuda. Vrati me. Hvala, hvala, hvala ti mnogo. class of United Partner. Dodi mi francuski ključ, popravit ću. Au! Ej, Marline! Oh. Ej, društvo, samo sam... Dori, nije još vrijeme za ustajanje. Moraš nazad u krevet trepam, ti se boli. U redu, dobro, izvini. Nazad u krevet. Hej, Marlene. U krevet, to je to, jednostavno je krevet. A, mm, Idi Jasno. Ej, Marlene. Ej, budni smo. To je to, spremni za novi dan. I nešto smo bili tražili. Nema. Jeste, sećam se kao da je bilo juče. Mada se baš i ne sjećam najbolje što je bilo juče. <laughs> Ipak, Mislim da su najstrašnije od svega bile četiri majke. Čekaj, zar nisu bile tri? Ne, ne, bilo ih je četiri. Ali rekao si da ih je bilo tri. Sine, koji od nas je putovao po okeanu? Nemo. Jasno je da smo morali da ga tražimo, tako da... Ne, <laughs> on je taj. Pa, istina je, ha? Zar ne? I stigli ste! Za malo da propustite izlet. Izlet? Uuu, ja volim izlete. Gde idemo? Nisi joj rekao? Pa rekao sam joj. E, Dori. Da? Bosna Raža ima e, baš mnogo riba da pazi danas. Pa, e, bilo bi najbolje za sve da mhm. danas možda ipak ne ideš sa njima. O, a što? Pa znaš, ponekad baš i ne možeš da se setiš <laughs> se. Bar se toga uvek sećam, da. Okej, i to uopšte nije tvoja greška, ali mogla bi da odlutaš. A -hmm. se raža, nema vremena da brine o e, odlutalim ribama. Da. Drugim rečima, nema ko da pomogne. Jadničak, znaš šta, previše mu je. Sad razumeš. Sad ga razumem. Okej, mhm. dobro. Gosan Raža želi da mu ja budem asistent. A, ne, ne, nisam siguran. O, kako sam ponosna, ja nikada pre nisam bila asistent. Goseražo, imaš pomoć. Okidoki. U redu, deco. U redu, deco. Danas je taj dan. Danas je taj dan. Izlet do raženih migracija. Ražine migracije. A da li znate zašto migriramo? Hajde, to mora da se zna. Migracije su važne zbog povratka u... Krevet, da! Ne. Ne. Pesak. Ne. Migracija je povratak domu. Dom? To je, odakle smo? Odakle smo? A da li neko od vas zna odakle je? Ja živim kod velike stene. Ja sam kod tri pačina od korala. Moju kuću prekrivaju ovdje. Odakle si ti, Dori? Ja? Hmm, pa ne znam. Porodica? Gde su sad? Izvolite. <laughs> Izvinite, opet sam zaboravila. Znate, ja patim od... A kako se sjećaš da imaš porodicu ako imaš gubitak pamćenja? Dobro pitanje, imaš pravo. Pa, sećam se ja nekih stvari jer e, e, imaju smisla. Kao da ima porodicu. Ja je znam jer mora da sam došla od nekud. Jel? Svi imaju porodicu. Mislim, ja ne znam ni kako se zovu, ni kako izgledaju i možda ih e, nikada neću ni vidjeti, ali... M, šta smo ono pričali? Mame i tate. Mame i tate, tačno. A što smo pričali o mamama i tatama? Oh, oh, taj čas. O-o, zar ja? Okej. Okay. Malo ste vi mladi, ali uf, uh, okej. Okay. Vidite, deco, kad se dve ribe mnogo vole... I ovdje stajemo. Penjite se, dečice. Pesma o migraciji upravo počinje... Migracija, migracija, o pa šta je to migracija? To je inspiracija na more plavi sam. O, evo nas dobro. Uzmi mi ženi stepena za izbor pozici sunca. Ej, deco, dalje od ivice. Okej, čuli ste. Ajde svi dalje od ivice. Ajde. To je predaleko. Predaleko ste. Ajde, ajde. Vratite se ovuda. Ajde. A sad? Svi morate da me slušate. Slušajte. Kad raže, prođu tu. Raže će proći ovuda. Na šta moramo da pazimo? Svi moraju da se paze čega? Hm? Morske struje. Tako je. Tako je. Morske struje? Zato što je struja koja nastaje kretanjem izuzetno jaka. I ako ne pazite, može vas povući... Slažo, a kako rače znaju gde treba da idu? To se zove instinkt, Nemo. Nešto toliko duboko u tebi, toliko blisko, da moraš da ga slušaš. Kao pesma koju znaš. Ja svoju čujem sad! muzičku struju, mi kažemo... Dori, Dori! Je ona mrtva? Ne, nije mrtva. Dajte malo prostora. Dragulj mora zaliva u Kalifornije. Dragulj mora zaliva u Kaliforniji? Nečeg sam se setila. Nečeg sam se setila. Ja sam se stvarno nečeg setila, nečega važnog. Nečeg važnog? Čega? Šta je to? E, nisam baš sigurna, ali još ga osjećam. Tamo je U redu, hvala gozeražo. Hvala da se prisjetiš, nemoj da si Dori Dori. Čekaj, čekaj. Oh. Oh. Stop, Sjetila si se! sjećam se. Bilo je nešto... Mm, o, o, o, bilo je nešto kao... Mm, Dragon mora zaliva u Kaliforniji? Porodica! Sećam se porodice! Oni su tamo negdje! moram ih naći. Narode, pomozite mi! Narode! Juhu! Narode! gdje ste svi? Ej! Dori! E! Gdje ste bili? Pa ti si se izgubila. Roditelji, setila sam ih se. Šta? Čega si se setila? Sećam se njih. Mame, tate, imam porodicu. Ah, ne znaju gdje sam ja. Idemo, moramo. Dori, ne, ne, suludo je. Gdje si ti to namerila da ideš? Do, do, do, do odliva ovog e, Baltika? Dragulj mora žaleva u Kaliforniju. Da! Ne, Dori! Kalifornija je na drugoj strani okeana. Onda bolje da krenemo. Kako to da svaki put kad smo na ivici krebena, neko hoće da ode? Bar jednom uživajmo u pogledu. Kakav pogled kad sam se setila porodice? Ne, ne, završili smo sa putovanjima. To nas više uopšte ne zanima. Hm? Jedini razlog da putuješ je da nikad više ne moraš da putuješ. Pa da, ali želim... <coughs> Dori, vidi. Molim te. Sve što znam je da mi fale. Stvarno, stvarno mi fale. Nisam znala kako je to. Da li znaš kako je to? Da, znam kako je to. Ne želim ovo da zaboravim. Negde, tamo mi je porodica. Hajde, Marline. Ne mogu sama da ih nađem. Zaboravljam. Pomozi mi da nađem roditelje. Да, тата, ти можеш да нас водиш кръз океана. Зърне? Не. Ali znam tipa. super. Ne, totalno ću da poludim. Kalifornijska struja, druže, malo je blesava. Surfuj brže! Ej, druže, ako ćeš da peglaš, ispoštuj me samo, u glavu na kraj oklopa, nagni se, gađaj daleko. To ti je hranjenje. Bravo, zboriš! I sada tražimo moje roditelje u brošu Atlantika, mislim. U dragulju mora zaliva, u Kaliforniji. Tako je. Kako ćeš da nađeš roditelje? Sećaš li se kako izgledaju? Malo sam tanka s memorijom, nisam baš sigurna, ali rekla bih da su bili sasvim plavi sa... možda žutim. Bravo si! I sigurna sam da ću ih prepoznati kad ih vidim. Mi smo porodica. Samo da se zna, preći okijan je nešto što se radi samo jednom u životu. Samo jednom! Mora zaliv! Kalifornija dolazi društvo! Idemo da nađemo moju porodicu! Sad, sad, sad, sad, sad! Idi Ne guraj me, nemo! Srećno hranjenje riba! <laughs> Kasno, nahranjene su. Oh. Ovo mi je poznato. Mama! Tata! Ne, Dori, Dori, čekaj, čekaj. Mama! Tata! Prestani da vičeš. Zar stvarno misliš da oni ovdje plivaju okolo i čekaju tebe? Pa, ja ne znam, ali jedan je način da saznam. Mama! Tata! Glasnije, Dori! Mama! Tata! <gasps> Šta to bi? Čekaj. Ček, ček, to sam već čula. Neko mi je već govorio ps. Da, bravo, to sam ja, pre minuta. Izvinite, jeste li videli moju mamu i tatu? Zove se Jenny i Charlie. Jenny i Charlie. Šta? Jenny i šta? Tako se zovu. Oni su Jenny i Charlie. Sorry, stani! Jenny! Sad čekaj bar jedan trenutak da smislimo plan! Jenny! Charlie! Jeste luda? Izvinite, ona je malo uzbuđena. Jenny! Dori, prestani da vidiš. Jenny, Charlie! Nije pametno da dođeš u novi kraj i toliko privlačiš pažnju na sebe. Ti ne razumeš, setila sam se imena. Jenny, Charlie! Dori, Dori, ove krabe su tu iz kraja i imam osjećaj da nas učutkuju s razlogom. Možda probudiš nešto strašno. Misliš na nešto sa jednim okom, pipcima i čeljustima? Pa, to je određeno, ali nešto tako, da. Samo svakako ti ne želiš da tako nešto... O, bog te mazo. Okej, ovo je greška. Povlačimo se. Pusti nas da živimo i mi ćemo te obožavati. Imaćeš, e, e, želiš li, želiš li spomenik? Jenny Charlie? Jenny Charlie? Ja, setila sam se imena. Ne smemo odustati, tako smo blizu. A? Dobro, Jesi dobro? O, gospode, Nemo. Jesi li dobro? Šta je bilo? Ne sada, Dori. Molim te. O ne, o ne, Nemo. O, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, o, Nemo, izvini. Okej. O, šta bi? Nemo, jesi li dobro? Rekao sam ne sad. Gotovo je. Gotovo? O, ne. Ali ja, ću pomoći. Ja, ja mogu. Ja, ću dovesti pomoć. Znaš šta ti možeš, Dori? Možeš da čekaš tamo. Idi da čekaš i zaboravi. To najbolje znaš. Tačno je. Ne znam što mi bi da pomislim. Da mogu da ih nađem. Ne mogu to. Žao mi je. Popravit ću. Dobro sam. Evo, naći ću pomoć, okej? Okay? Okej? To mogu. Evo, ja ću, evo... E, Bićeš ti dobro, Nemo. Hej! koga? Bilo ko? Hej, bilo ko? Ja sam... Dobar dan. Jovan Memedović. Ah, zdravo, Jovane, pomozi mi. Pridružite nam se. U, strava, strava. Dok istražujemo čuda Pacifika, čudesni svet u njemu. Jovane, Jovane Memedoviću, gde si? Dori, tu si! Momci, uspjela sam! Jovan će nam reći gdje smo! Pazi! Ovo, vidi ovo! Ne poštuju okean! Marline, nema! Ne, ne, ne, ne opet, ne opet! Vedimo je unutra da vidimo šta će. Ne brini, Dori! Samo polako, naći te! Dobrodošli u Institut podvodnog sveta, gdje verujemo u snagu, spašavanje i slobodu. pomogneš? Ja da ti pomognem. Apska! Ne! Šta se dešava? Pomoć! Gleda da smo gotovi. Druže, prekini, ti si naučnik. Pričali smo o tome. Ma daj, smešno je. Okej, okej, okej. ne, e, sam samo da nađem izlaz. Hej ti! Čivi se! napokon! Zdravo, ja sam Doris. Ja sam Henk. Koliko si bolesna? Bolesna? Nisam bolesna. Zašto se u karantinu? O ne, koliko mi je ostalo. Moram da nađem porodicu. U redu, nemoj da histerišeš. O, ne, valjam. Šta? Šta je to? Šta je bilo? šta je to? To su loše vesti. To je za transport riba koje nisu za naš institut. Njih prebacuju do novih gajbi u akvarijum u Cleveland. Ostali idu okean. Ribe Clevelanda ostaje tamo u zalet. Cleveland? Ne, ne mogu u Cleveland. Moram u Dragulj zaliva u Kaliforniji da nađem porodicu. Pa to je ovde, institut vodornog sveta. Dragulj moro zaliva u Kaliforniji, tu si. Misliš, ja sam odavde? <gasps> Moji roditelji su ovde, moram da ih nađem. A gde si bila izložena? Šta? Bila sam izložena? Gde to? Moram do tamo. Hmm, to je teško, mala. Ipak, na, na, na, na, blesavo je. Šta to znači, reci mi? Volim blesavo. Znaš, jasno mi je. Pa ima nešto što mogu da uradim da dođe do pornice. Ako uzmem... Da, super ideja. Uzmeš mi i odvedeš. Kako se nisam setila? Hajde. A, ne, ne, ne, ne, ne. Ako uzmem cedalju umjesto tebe i odem na transportni kamion, može se vratiti i naći porodicu. Samo treba da mi daš cedulju. Cedulju? Cedulja na peraju. Kako? Ne zna za cedulju na peraju? O ne, izvini, ja ga patim od gubitka pamćenja. Ne sjećam se o čemu smo sad pričali? Mm -mm, nemam pojma, o čemu smo pričali? E, htjela si da mi daš cedulju. Ali sviđa mi se ova cedulja, što, šta će ti? Da mogu da idem! Da mogu da idem. Mm, čula sam da je fina u Clevelandu, šta ćeš tamo? Jer ako ostane, ima da me puste nazad u okean, a imam ekstremno loše uspomene na to mesto. Želim da živim u akvarijumu sam, samo to hoću. Daj mi tu cenu! Alo, dečko, dalje pipke. radim ovdje? Nemam mapu ove ustanove. <gasps> Mapa! Dobra ideja, odvedi me do mape, otkriću gde su mi roditelji. O, brate! U redu. Ako te odvedem do tvojih, hoćeš da mi daš? Nisam baš pri... Um, ja, a da ti dam ovu cedulju? Sjajna ideja. Više da sam to rekao. Idi da čekaš i zaboravi, to najbolje znaš. Da, tata. To sam rekao. Rekao si to. Dori otplivala i otelišao je neki veliki... U redu, ne želim da čujem celu priču opet, jer ja sam je pitao samo za jedan deo. Jer, vidi, da sam to rekao, u šta baš nisam siguran. To je, to je, to je u stvari bio kompliment, jer sam tražio da čeka. I rekao joj to najbolje znaš. Ja, ja, ja sam kriv. Ja sam kriv jer je oteta i odneta na to nepoznato mesto. I šta ako je restoran? Halo, Začepite! Da, ćemo da spavamo. Prekinuli ste mi najslađi san. Evo to naje kad se valjaš na taj ti je prejak. Da, da. <laughs> Moj omiljen. E, izvinite, sine, sine, sine. Ovo su foke. Prirodni predatori. Mogu da napadnu bilo kad. E, ne daruju mi napadački. Oni hoće da ti tako misliš. Samo stani iza mene i pusti mene da pričam. Izvinite, tražimo drugaricu. Je li ono restoran? <laughs> Stari, a nije ti to restoran. Drugarica vam je dobro. Stvarno? To je morska bolnica. Jovan Medović kaže da će biti osnažena, spašena i oslobođena. Ne brini, izaće brzo. Znamo mi. Nosni parazit. Anemija. Sređeni, dočerani i pušteni vanke. O, pa to je sjajno. Ma čoš, opušteno, to ti je zavrt. Gerarde, hajde mi se sa te stine! što ti zborim. se kad ti zborim. Ono ti je tamo institut podvodnog svijeta Dragulj mora zaliva u Kaliforniji. Bila je u pravu. Izgleda da Dori nekad nešto i zapamti. Hvala, Nemo. Hvala ti za to. I kako ćemo da uđemo? Čekaj, pa vi hoćete u institut? Očajnički. Drugarica nam je tamo. Skroz sama, uplašena. Neće, neće znati šta da radi. A, znamo kako. Znate? Što to rade? Nemam pojma, grozno zvuči. Jesmo stigli? tišina. Hank, super što sam te našla. Sad imam e, nadu. I po milioniti put ne dajem nadu. O, šta sam rekla? Nadu, izvini. Samo sam nervozna jer ću vidjeti roditelje. Ti sam ih vidjela ne znam koliko dugo. Jer pa znaš ja patim od pamćina. gubitka pamćenja. pamćenja. Ej, dosta priče, okej? Okay? Ne volim priču. Ne volim je pitanja kako je bilo. Dobro, a ti? Dobro sam. Da znaš, niko nije dobro. E, dobro sam, a ti? Mm. Henk, vidi, eno mape. Pst, Plan je da ti to pročitaš i provališ gde tvoje žive. Onda ja odoh u Cleveland. Jasno? Jasno. A šta piše ono prvo? Oh. Šta? Oktopod je opet brisao. Wow, vidi koliko je izložbi. Kako da obiđeš sve za jedan dan života? Izaberi. Okej, ehm... Ah, pa kaži svima da obrate pažnju. Mislim, trebalo je danas da pustimo oktopada u okean. Pa, naravno da ne znam gde. Da sam tražio, znao. Hej, tu si ti. Požuri. Okej, okej, okej. D, počni se D dečja zona. Dečja zona! Ne, ne, deca, deca grizu i neću da ostane bez još jednog pipka. Nemaš jedan pipak? Znači, onda nisi oktopod, nego septopod. Možda ne pamtim, ali znam da brojim. Požuri! Okej. Putovanje u... He, vidiš koljke! <gasps> Jej, vidiš koljke! Tata, evo ti školjka. To je divno, Dori. Našla si još jednu. Stvarno? O, da, stvarno. Postaješ sve bolja, Dori. Hej, vidi školjke. <laughs> Hej, ja tamo živim. Da, da, tako je. Volim školjke. <laughs> tako je, dušo. A je bi mogla da mi pronađeš još jednu školjku? Ljubičaste su mi omiljene. <laughs> U Ljubičasta, ljubičasta! Hen, kuće imala ljubičastu školjku. Ma šta, polovina onda ima ljubičaste školjke. Ne, ne, ne, ne, ne razumeš, ja se nje sećam. Ljubičaste su joj omiljeni i preslatno se hm? smela. A je bio? Sad će nas u mene uhvatiti. Još misliš da ima nade? Hen, moramo da nađemo moje. Carol, mislim da sam našla odbjeglog oktopoda. Prijem. Jel vidiš? Izvini. Nije moglo gore. Hm, nada. Ha, nada. Ajde. Hank, Imamo osjećaj, treba da uđemo u kofu. Ne, stari. Ozbiljno, više nade i to je tako. Ne, ne, ne. Moramo ući u kofu. Ne idem samo u tu kofu. Ja, ne, do, nemoj, ne, nemoj, nemoj u tu kofu. Ćao. Uh. Hej, narode, traže svoju porodicu. O, da, pravimo se mrtvi. Eh, izvini, moram da trepnem. Kako možeš tako dugo da ne trepneš? Hej, narode. Čekaj malo. Aaaa! naša sledeća gošća, ovdje je već dugo, ona je Ajkula, zove se Nada. Nada? Stvarno? Vidjet ćete da je prilično kratkovida i da se veoma teško snalazi u prostoru. O, evo dolazi. Uh, Nada, ti si riba! Čekaj, šta? E, zdravo! Može pomoć, pomoć! U redu, idem s tobom. Izvini, ko je to? li to plava mrlja priča? Pomozi mi, tražim svoju porodicu. Tražiš svoju porodicu? Pa, duga je to priča. Iskreno, ne sjeća mi se baš najbolje. O, to je tako tužno, jadno. Ah! Izvini, nisam neki plivač. Pa i ne vidim baš dobro. O, oh. mislim da predivno plivaš. U stvari nisam vidjela da riba tako dobro pliva. Hvala ti. U, redu je. Ček, kaži opet. Dori? Da. Dori? Da. Dori? Da. <gasps> Dori! Da. Bili smo drugarice! Ne. Dori, to sam ja, Nada! Poznaješ me? Naravno! Pričale smo kroz cevi u detinjstvu! Cepkale smo se! Jesmo? <gasps> tako si lepa! Znači, znaš odakle sam? Da, ti si s izložbe Otvoreno more. Ja sam iz dela Otvoreno more! <gasps> Znači, tamo su moji. Moram da idem. Odvedi me tamo. A malo je teže za kita da pliva ovuda. Možete, molim vas, malo tiše. Boli me glava. Ko je to? To je moj komšija Aha. doveden je sa povredom glave. Znam da pričaš o meni naglo. Misli da ne može da se holocira, ali ja sam čula šta doktori e, kažu. Ništa njemu ne e, fali. Svaku reč koju kažeš o meni. A šta je eholokacija? Pa Bailey bi glavom trebalo da ispusti zvuk i eho pomože da pronađe udaljene stvari. Ali izgleda da se još uvek oporavlja. Sad sam siguran da pričaš o meni. Ne radi mi e, lokacija. E, eholokacija. Stvarno ne mogu da pričam o tome. Ne ja mogu. sam tamo strašno jako udario glavu. Pogledaj kako je otekla. Tvoja glava i treba da je velika. Ti si beluga. Eholokacija. A, kao, kao, kao, najjače naočare na svetu. da Šta su naočare? To je kao kad kažeš huuu i onda vidiš. Otkud ja to znam? A, zanimljivo. A, tu si! Slušaj, ti ja smo kvit. Odmah te do mape. Sad mi daj tu cedulju. Stani, stani, ne. Znam gde su mi roditelji. Oni su u... Kako kako beše ono tamo? E, otvorene pore. Otvoreno more. Otvoreno more. O, otvoreno more. Znam gde je to. To je izložba koja se nalazi... Baš me briga gde. Polako. Ako ideš do izložbe Otvoreno more, samo prođi kroz cevi. Kroz cevi, Šajno! Kroz cevi? Da, dva put levo pa pravo i tamo si. O, to je puno putstava. Zapamtio si, Henk, baš sve to? Pa, o, da. Super, idemo. Ne idem s tobom, neću stati. Moraš da ideš sama. Um, da, da, to ja... Znaš, ne mogu. Ne snalazim se u prostoru. Da, <laughs> pa, žao mi je, imamo dogovor. Htjela si da nađeš svoje. Tako ćeš ih naći. Daj mi cedulje. Ali Henk, ne mogu samo u cevi. Zaboravit ću gde idem. Baš me briga. Cedulja. Ali ne mogu sama. Žao mi je, ali ne postoji način. Ne postoji način. <gasps> Ne postoji način. Hej, hej, bez dušo, u redu je. Znaš, ne ide sve u životu lako. Zar ne, Charlie? Da, slušaj mamu. Kad je nešto teško, Dori, ti lepo odustavi. Charlie! Šala, šalim se. Samo se šalim. Šala. <laughs> Pazi, pa Šala, kapitan. <laughs> Diš mi, uvek postoji način. <laughs> Hvala ti, tata. Hvala, tata. <gasps> Ne, tata kaže da uvek postoji način. Šta? Ne postoji način? Otvoreno more, otvoreno more, otvoreno more. Otvoreno more? E, sigurna sam da je to ona zgrada tamo, tako mutna i okrugla kao beljiva glava. Čekaj, šta? Uvijek postoji način, uvijek postoji. <gasps> Tamo! Narode, za mnom, idemo do ograđenog tora. Tako je. E, narode, narode, vi znate da ja ne mogu tamo, jel da? Ne razumem, kako mislite da uđemo? Šta to u stvari radite? Dozivamo je, ja da ne bi... Dozivate? Koga dozivate? Momci, ovo je... Letenje? Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, da vam kažem. Znate šta, zahvalite vas. Mislim, učinili ste i previše, stvarno. Ali imali li načina da se unutra uđe možda plivanje? Jer to je ono što mi znamo. Vizi, drugarica vam ide u karantin. Tamo čereju sve bolesne ribe. Jedan jedini način da uđete tamo je Beki. <laughs> E, e, zdravo, Beki. Au, prekini, pa bolje da je ono ključko jer ovo boli. <laughs> Sviđaš li se, tata? Bekilje, potice. Ove dvije fine ribe moraju nekako da stignu u karantin. Slobodna si danas, Rebeka, draga. Beki, jel, jel ti to odgovara, a? U, ona ne razume šta govorim. Sve što treba je da te ona ukljuvi, bater. Uklju šta? Ukljuvi! Gledaj u oko i reči u ru. I skontat ćete se odmah. Aj sad, gledaj je u oko! Da! Ah, Nemo, nema. Mislim da nam treba dodatni plan koji uključuje ostajanje u vodi i nekog razumnog. Jer ova ptica, ova ptica, ovo nije ptica. U redu je, tata. Za to vreme Dori će nas zaboraviti. I sam si rekao da joj to ide. Ah, dobro. Ehm, Okej, gleda je u oko. Koje, koje oko? U koje je bilo, bat... Beki! A? Ru! Okej, okay. E, šta je ovo super? Kako Beki tačno treba da nas ponese? Uh, jes, umalo da zaboravim. Geralde! Da, Gerald. Mm. Ajde, zinko. Dođi ovamo, Geralde. Ajde, daj nam tu kofu i možeš da sjediš s nama na mm. Da, Geralde, dođi kran. Mm. To kran. Ajde, dobači se ovamo. <laughs> Ajde, možeš ti to. Tako je. Pazi da se ne ogradeš na mušlje. E, hvala ti, gdje i ne čuo, Dobrodošao na naš dragi kamen. Udobno, a? Gotovo! Ne, ne, ne, ne, ovo je suludo. Kako mene uvek nagovore na ovakve ludosti? Srećno! kažem, ti ćeš... Da, da, znam, daću znak velikim pljuskom. Na moj znak? Ne još. Nemoj još. Sad? Ne, dok Nada ne da znam. Mm. Da ti kažem, ne razumijem zašto vi sve ovo radite. Mm. Kako to misliš? Mm, pa previše truda da bi se našla još riba. Da ja mogu da zaboravljam. Samo bih otklivao i zaboravio sve. Ali ja ne želim to. Ja želim porodicu. Ja ne mala. Ne želim ni o kome da brinem. Ima sreće. Nema uspomena. Nema problema. Hm. Nema uspomena, nema problema. Nemoj još. Nemoj još. Ne treba da mi govoriš nemoj. Nemoj. Samo mi daj znak. Okej, idemo. I čekaj. i čekaj. Ja se šališ? Okej, na jedan, dva, tri. Ne broj, samo kaži sad. Sad! Idi! Ajde, ajde, ajde! Wow, vidite to, mislim. To je znak. Ajde, ajde, to je znak. Zapamti. Nada je rekla da pratimo znakove do izložbe Otvoreno more. Aha. Ja ništa ne vidim, tako da ti gledaj. Jasno, prati znake do otvorenog mora. Samo ću da ponavljam, okej, to će da upali. Prati znake do otvorenog mora, prati znake do otvorenog mora. Desno! Prati znake do otvorenog mora, prati znake do otvorenog mora, prati znake do otvorenog mora. Levo! Prati znake do otvorenog mora. Isklaje se od ljudi važi, posebno da neću da mi... Ne zbunjuj me! Aaaa! dodat. Izvoli. Uh! O, ne. O. Kuda idemo? Kuda idemo? O, izvinite. Dobro, krenuli smo. Idemo. Ru, ru, baci nas bilo gde. Dobro smo. Čekaj, tata! Mislim da traže gdje ne šleti. Zbunjena je Nemo. Vidiš da ne zna ni kuda da gleda. Čekaj, čekaj, Beki, Beki, šta to radiš? Uru! Ru, ru, ru! Okej, negdje sam krenula. Još kad bi znala gde... Kuda? Vidiš li znak? Gledam, gledam, korak po korak i doći ću do porodice! Naočare kakve niste videli. Znam to. Najjače... Naočare na svetu! Hank, treba da idemo onamo! Levo! Idi, idi levo! U redu, u redu, u redu. Novi plan. Približit ćemo se Peki da bi nas bolje čula. Mislim da ne treba da pomeramo kofu. <clears throat> Nemo. Peki će se izgubiti bez mene. Tata, veruj joj. Da verujem. Pa da nas kruz zaboravi. Ja verujem, Beki. Veruješ, Beki. Beki jede čašu. Beki, Beki, lovu! Pa, Bar više nismo zarobljeni u onoj kofi. Um... Ah, ili na vrhu karantina. Beba vidra počinje sa govorom. Pa hvala Jovane Memedeviću. Hej, ko želi da čuje nešto o vidrama? na svetu. Vidre! Na veliku žurku zagrljaja! Zagrljaj, hoću ja! Gdje smo mi? Jesmo li blizu otvorenog mora? Mm, da, mislim, ne znam. Ali vidjela sam drugi znak. Šta? Koji drugi znak? Najjače naočare na svijetu. Šta? O čemu ti pričaš? Zašto nismo pratili taj znak? Pa, zato što sam ga zapamtila. Ne, ne, ne, to nije bio plan. Aaaa! redu, to je to, protračila si mi vreme. Čekaj, ne. Taj kamion odlazi, i ja ga neću propustiti. Daj mi tvoju cedulju. Ne, sećam se tog znaka. Pa? Pa, pa, pa sećam se sve više i više i kao da mi pamćenje postaje bolje, mislim da... Ne, tvoje pamćenje ne radi, ničega se ne sećaš. Sigurno si zbog toga izgubila porodicu. U redu, vidi, smiri se malo, samo... Daj mi tu celulju. Da ti kažem nešto. S obzirom da imaš tri srca i nisi baš ljubazan. Tri srca? O čemu ti pričaš? Nemam tri srca. Da, imaš. Nemam. Imaš. Ne. Da. Prekiri s tim. Zanimljivost. Oktopod ima tri srca. Dva pumpaju krv do škrga, dok treći pumpa kroz krv. Čekaj! Neko sa tri srca ne bi trebalo da je tako zloban, a zlobno je reći da bih ja izgubila svoje voljene. Nisam ih izgubila! Hank? Hank? Ne, ne šak, treba mi Hank. Heng, Hank sa H, Hank. Šake. H. Šake. šake! Daj, ne huga. U mom si prostoru! On je oktopod. Ne, Septopod. septopod. Tako je, on je septopod. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Septopod! Prerušen je! Hej, hajde, hej! Bežimo odavde. Dori! šta to radiš? Hej! Šta je plan? Plan je da ostanem za zauvek. Okej, dobar plan. Uh. Žao mi je. Izvini, Hank, izvini, ne sjećam se dobro. Dušo, dušo. O, pazi, Miko. pazi kuda ideš. Izvini, tata. Žao mi je što ne pamtim dobro. O, dušo, dušo. Ne treba da se izvinjavaš. Znaš šta treba da radiš? Samo plivaj. Da. I to ćeš sigurno upamtiti, jer ćemo... Mi ćemo... E, <sighs> Pevećemo pesmicu o tome. Samo plivaj, samo plivaj, samo plivaj, plivaj, plivaj, šta mi radimo mi plivamo. Samo plivaj, samo plivaj. Roditelji su me naučili tu pesmu, pevali smo je zajedno, a sve vreme se mislila da izmišljam. Koju pesmu? Samo plivaj. Ken, moramo samo da plivamo. Ha, nema šanse, slušaj me, opasno je da se mrtamo! Ne, slušaj ti mene. Znam da se plašiš, ali ne odustaj. Prati me. Samo plivaj, samo plivaj. A! Mama je tako pevala. A! Izvući ćemo se odavde. Tere, e, hajde. Stiže mama, stiže tata. Čekaj, stoj. Nazad! Nazad! Uvali bockanja! Uvali bockanja! Uvala bockanja! Stiže! Šta je ovo? Zvini. Opušteno, svima se dešava, nemoj da ti bude blam. Hank? O, oh, Hank, tu si. Wow, ti si nas izvukla odavde? Ha, jesam. Izvukla sam nas. Mislim, praktično ti si nas i dovela. Ali da nisi, nisam siguran da bismo dospeli. Ovdje. Eholokacija. Eholokacija! Najjače naočare na svetu pronašli smo! Ne, ne, ne. Ti si pronašla. Dobrodošli na Otvoreno more. Dom. Uru! Uru! Uru! Uru! Uru! Uru! Uru! Uru! Tata, prekini, ona se ne vraća. Možda će. Uru! Uru! Tata, zbog tebe je pomislila da ne može. Ti ne pričaš o Beki, zar ne? ne? Fali mi Dori. I meni. U stvari, tako se brinem za nju. Ona bi trebala da se brine za nas. Pa ona bi definitivno znala šta da radi da je ovdje. Ne znam kako je to uspeva. Mislim da ne zna, tata. Ona samo radi. Pa, onda ćemo morati da razmislimo. Šta bi Dori uradila? Šta bi Dori uradila? Da, šta bi Dori uradila? Procenila bi situaciju, zatim ocenila, zatim analizirala opcije. Tata, to je što bi Marlin uradio. Tačno, to bih ja uradio. Ona ne bi ni promislila, samo bi pogledala u prvu stvar koju vidi i... Da, imam ga. bi to uradila. se за мене. Diši! Nemo! Diši! Jesi li dobro? Da, šta bi Dori sad uradila? A ko je Dori? O, druže, kako ti se radujemo. Radujete mi se? Ja se vama radujem. Godinama nisam ni sa kim pričao. Godinama? O, pa nažalost ne možemo ostati dugo. Moramo da idemo jer... A zašto biste da idete? Tek ste stigli. Ostanite malo, pričajte mi sve o sebi. Pa bilo bi lepo, ali moj sin i ja moramo do karantina, tako da... Divno je imati sina. Pa, Naravno, ja nemam porodicu. Viđao sam se sa finom školjkom nekad. Pa to je sjajno, znaš. Ali školjke imaju oči, a ona je gledala za drugim. Šalim se, pa ne oko školjki očiju, imaju ih i vide tvoju dušu i slome ti srce i... O, šali! Zašto? Zašto? Šta bi sad Dori uradio? <laughs> Pođite sa nama dok istražujemo tajanstveni svet otvorenog mora. Hank, prati me. Da ti si u čaši? Dobro, onda ću ja tebe. Stani. Oktopod ima tri srca. Ha, baš zanimljivo. Mm. A, tu smo. Ovo se stvarno dešava. Pšt. Pa, evo nas, mala. Ja sad bežim na kamion. Čekaj, čekaj. Htjela sam nešto da ti dam. Cedulja. Cedulja? Tačno. Znaš, mislim da ću te zapamtiti. A, zaboravit ćeš me dokaže srce. Tri srca. Ali ja ću teško zaboraviti tebe. Moji roditelji su tamo dole. Ovaj, dobro si? Spremna sam. Da. <laughs> Mislim da jesam. tu bez mene. Izvinite, jesi li vidjeli neki par? Stari su baš kao i vi. E, ne stari kao vi, stariji čak i od vas. Okej, ćao. Zdravo, znate li neko koji je odavno izgubio dete? Koje sam, možda, ja? Ne znam tačno koliko dam. Okej, u žurbi ste. aha, pazi kuda ideš. Izvinite. Naš cilj je da se svaka životinja koju spasimo i izbrinemo jednog dana vrati svojoj kući gdje i pripada. Školjke. I Dori, eto nas. Dakle, ako se ikada izgubiš... Samo prati školjke. Sjej vidi školjke. <gasps> Prati školjke. Da li će biti njom. Polako, Jenny. O ne, ne plaći, mama, ne plaći. Misliš li da će, da će moći sama, Charlie? O, dušo, bit će sve u redu. Mislim... Mama, voli ljubičaste škole. ih izgubila. Ja sam kriva. Gde ti je cedulja? Ha? Cedulja? Nema je. Jel zato nisi u karantinu? Karantinu? Da! Tamo pa su odveli sve ribice. Jel tako, bile? Aha, plave ribice imaju izložbu u Clevelandu. Odvezu te kamionom u cig zore. Mora da je vrh. Šta? Ne, Moji roditelji su u karantinu. Vode ih u Cleveland, ali ja e, e, tek sam stigla. Moram do njih, oni ne znaju da sam ovdje. Ne brini, lako je doći do karantina. Samo ideš kroz cevi, dušo. Ah, ne mogu ja to. Zašto? Zaboravit ću kuda idem. I ja ne, mogu biti negde gde nema nikog da mi pomogne. Pa, izgleda da ostaješ ovdje. Ne pomažeš, pile. Slobodno uđi ako želiš. Bićeš dobro. A možete da mi e, kažete kako da stignem kroz cevi? Naravno, dušo. Dva put levo, pa desno. Lako je. Idemo. Dva put levo, pa desno. Mogu ja to? Dva put levo, pa desno. Ok. Zapamti. ne, evo ga opet. Ok, ok, ok, čekaj, čekaj, stani, stani. Kuda? Kuda idem? Ne sjećam se. Ok, ok, izgubila sam se preteško i ne sjećam se, sve zaboravljam. Ostaću ovdje zauvijek, u cevi. U cevi! Cevgarica! Cevgarica? Cevgarica! I plivaj, plivaj, plivaj. E, pa nisam baš sigurna. Veruj mi, pazim da se ne udariš u zid. Besmisleno je, nikad te neću znaći. Moraš, ako ne možeš ovde, nećeš moći ni u okeanu, zato se fokusiraj, okej? Zid. Dori? Halo? Izgubljena sam u cevima, moji su karantinu. Drse! Dori! Beli, za holokaciju. Znaš da ne radi. i probaj ono U koje Dori pominjala. U redu? Ali mislim da ne mogu. Nemoj da mi Bailey. U. Ajde, Bailey, šta si malo pre rekao, a? Fokus! Ja što mi je glupo. Bailey. Izvini. ovamo. ovdje smo. Narode! ej! Šta? Šta je bilo? Vidim nešto! Idemo! O, da! vidim karantin! Ovo je sjajno! vidim sve! Vidim i tebe! O, tebi! Moj život je pesma! Je vi mene vidite? <laughs> ne ide to tako. Beli! Okej, reci Dori da ide levo. Kaži da ideš levo! Levo! Bravo! Bravo! Idi desno! Desno! Desno! Vrti mi se... Čekaj! Šta? Vidim još nešto, čekaj da odzumiram. Sveti Neptune, pa ona nije sama. Šta? Šta je to? Ne znam, ali ide na nju. O ne! Dori, plivaj! Plivaj na drugu stranu! Šta? Kuda? Šta? Kuda? Desno! Desno! Ne, moje desno! O ne, ide pravo na to! Ne, Dori, vrati se! Sjajno, Dori! Stižiš pravo do nas! Šta? Da idem sad desno! Ne, ne, ne desno! Ali mogu da gledam! djevojke, ne prestaje da priča. Samo smo se lagano udaljili od njega i pravo u cevi. I onda smo te potražili. Dori, izvini! Čekaj, ko je to bio? Čekaj, moram da se javim. U redu je, izvini zbog čega. Šta? Dobro si! Da! Kaže da nema! čuješ to? Dori stvarno govore kitovski. Čujem. I vraćaju mi se neke loše uspomene, zato bežimo odavde. Hajde da idemo ovuda. Pratite me, vreme je da idemo kući. Ček, ček, ček. Um, moji roditelji su ovde. Stvarno? Našla si roditelje? Pa, ne baš. Mi, mislim, ne još, ali ovaj, znam gde su. I ne znam tačno kako da stignem tamo, ali znam da pa tražim pomoć. Garantijem, tako je. E, a i srela sam tog da pravi brgut, ali potine mica i odveo me na tu izložbu. Izložbu? Misliš da će roditelji hteti da me vide? Šta? A zašto ne bi hteli? Zato što sam ih izgubila. Dori, tvoji roditelji će biti presrećni da te vide. Sigurno im fali sve u vezi sa tobom. Stvarno? Dori, znaš li kako smo te našli? Uz pomoć školjke, a? Ne. Ne, ostrige? Ne. Puža? Ne. Nečega? Ne, znam. Ne. Nije školjka. Veoma smo se namučili dok Nemo nije rekao šta bi Dori uradila. A što bi to rekao? Zato što me, otkako te poznajem, učiš kako da radim stvari o kojima nisam ni sanjao. Ludosti. Kako nadmudriti ajkule i sve one meduze. I kako naći svog sina. Sve je to zbog tebe. Stvarno? Nisam to znala. Ili sam zaboravila? Ne, nisi zaboravila. Nisam ti pre rekao. I žao mi je zbog toga. Ali, Dori, zbog toga što jesi, pronaći ćeš svoje roditelje. I kad to uradiš, ti bit ćeš kod kuće. znači da se opraštamo od Dori. Da, Nemo. Znači. Ej, koliko još ima da se tovari? sve završimo, preće kamion otići u Cleveland. Pazi skretanje. Pazi šta? Kasno. Okej, mislim da smo blizu. Jel ovo karantin? Da, to je to. U karantinu smo. Tu su moji roditelji. Idemo. E, ne, ne, ne, ne, zašto idemo ka vratima? Bolje nam je. Da, osjećam se fenomenalno. Ej, čekaj malo. Stiže mama. Stiže tata. Uskoro kod kuće. Uskoro kod kuće. Mislim da uspevam ovo. Au! korake. Hej, moramo preći u onaj veći. U, riba. Zašto? Roditelji su je tamo. Slušaj, imate tri minuta da okupite sve i onda sam na kamionu za Cleveland, jasno? Jasno. O čovječe. Mama, tata, mama, tata. Zdravo svima, to sam ja, Dori. Ovo je sada već žena. Mama, tata! Mama, tata! Ma nek izabere dve i idemo. Tata. Šta, šalim se. Ovo im je skup. Mama, tata, gdje su mi roditelji? Dori, ti si stvarno Dženina i Čarlijeva mala? Da, jesam, ja sam. A gdje su oni? A, pa, Dori, čim si ti nestala, oni, oni su pomislili da si sigurno, sigurno ovdje u karantinu. Da, i? Hajde, hajde. I onda došli su ovde, da te traže. Ovde su! Gde su? Dori, to je bilo jako davno. A? Kada se nisu vratili. O ne. Vidi, Dori, kad se ribe ne vrate iz karantina, to znači da nisu... Šta? Dori, njih nema. <gasps> Oni su mrtvi? li su da te nađu. Siguran sam. Siguran je. Dori, slušaj. Biće sve okej. Dori, mnogo su te voleli. Ima li ko da neće za Cleveland? Posljednji poziv. Dori, sam dobro. Jesam Zakasnila sam. Dori, ne, ne. Slušaj me. Nemam porodicu. Ne, Dori, to, to nije tačno. Vreme! Castinsão. Che sosta lì? Naranjo, sti dugari sono appunto sacrifici. Ah! Desce, ah! Sam! Ne mogu ti pomoći ako se ne sećaš. nešto bitno. Šta je to bilo? Šta to? Nestaje, odlazi. Nestaje jer sve što znam je da zaboravljam, samo zaboravljam i zaboravljam. To znam najbolje. To je ono što radim. Šta radim? Šta radim? Šta radim? Šta radim? Šta bi Dori uradila? Gledala bih okolo. Ali, hm, samo je voda okolo. I dosta algi tamo. Alge su bolje. Okej. šta sad? Gomila algi. Sve isto. Sve izgleda isto, osim onog kamena. Tamo i, i malo peska ovdje. Volim pesak. Pesak je gnjeca. Ne, ovo ne vodi ničemu. Nema ničega ovdje. Samo alge. Šuma algi i neke školjke. Ovdje Voli... Volim školjke. Volim školjke. Zdravo. ja sam... Dobri! Ovdje si! O, o, moja! Stvarno si ovdje! Nikad te Moja više ne puštam! Ovdje To ste vi! To ste stvarno vi! Mama, ti si stvarno tu! I ti, tata! Ovdje sam Niko! Tako mi je žao. O, dušo, dušo, ne, ne, ne, Niko znam da imam problem. Znam da je i žao mi je i sve ovo vrijeme želim to da popravim i ne mogu i trudim, trudim, ali moje misli napuste glavu i ideje se menjaju i zaboravila sam vas i izvinite. Dori, Dori, Dori, ne smeš da se izvinjavaš. Vidi, vidi šta si uradila. Šta? Našla si nas. Tako je, našla si nas. Dušo, šta misliš, zašto se nismo mrnuli toliko godina? Zato što smo znali da ćeš nas <laughs> jednog dana naći. Tako je. Ali, mislila sam da ste mrtvi. Kako, Išli smo ste... u karantin da te tražimo, ali te nije e, e, bilo. E, I, znali smo da si sigurno izašlo kroz, kroz cevi. Kroz cevi, tačno Dušo. Tako smo i mi. I od tate ovde čekamo i sedimo Jer smo mislili da ćeš se vratiti tako da svakog dana izađemo i poređamo školjke. I našla si nas. O, dušo, našla si nas. A znaš zašto si nas našla? Jer si se setila. Sama si se setila na svoj divni, dori način. Jesam. I to sama. O dušo, stvarno, zar si bila sama svih ovih godina? Jadno moje dete. O, pa nisam bila baš sama. ni <gasps> Nemo! Je li neko video gdje je Dori otišla? Stvarno, toliko očiju, a niko ništa nije video. O, izvinite, možete nam pomognuti? Tražimo... Ja da ti vas. Eto nema. Znao sam da će naći... Šta? E, gde je Dori? Jel sa vama? Žao mi je. Robao sam da je zadržim, ali se je izgubio. Šta? Dobro, idemo. Ne! A onda nas je Kit probutao, jako ja govorim kitovski. Kit? Dobro je da to nisam video. U stvari, Marley nije verovao da ja govorim kitovski, ali znaš, uvijek je nekako imao poverenje. Znaš, već mi se dopada taj Marlin. Da, i onda smo nekako pronašli nema ili od mene ne znam. Ali znaš šta, nemoj dušica, on nikada ne odustaje od mene. Hm, šta bi Dori uradio? Pa, zahvalit ćemo se Marlinu i Nemu kad ih sretnemo. Čekaj, čekaj, znam ovo mesto. Dobar dan, ja sam Jovan Memedović. Tamo! Pridružite nas. Institut za podvodni svet. O, pa tu si rođena. Dore, jesu tu tvoji prijatelji? Da, bili su zaglavljeni u nečemu. To, to, to je išlo tamo negde. <gasps> Kamion, u kamionu su. To znači da ih više neću vidjeti. Ne, ne, ne, ne. Šta bi Dori uradila? Šta bi Dori uradila? Mislim, znam, znam da su ti dobri prijatelji, ali kamion je veliki zalogaj. Jeste, majka ti molim pravu, vas, molim vas, znam samo da mi nedostaju i, i to jako mi nedostaju. Već sam to rekla. E, Dori? Mama, Marlin i Nemo su više od prijatelja. Oni su, oni su porodica i moram da ih vratim. Znaš, kad su me našli, to je bila sudbina. Znaš na šta mislim? Ili, ili, ne znam, kako se kaže sudbina? Ili nada. Nada! Nada! Dori? Dobro jutro, Nada. Ču, ču, ču, to je Dori. Nešto nije u redu. Imam je! Ispred instituta je! Moramo da skačemo. Skačemo? Ne raspadaj se! Nado! Dori, Dori, kamion pa s tvojim prijateljima odlazi. O, ne, ne, nije dobro, šta ćemo sad? Nado! Ne! Da. Idemo. Da. Jedan, da. dva... Ne mogu, ne mogu ja to nikad neću uspjeti. Nado! ali ja imam najjače naočare na svetu. Ti imaš najjače naočare na svetu. Ja ću biti tvoje oči. Brišeš moje oči. Ali, ali, ali zidovi su... Nema zidova u okeanu. Nema ih? Imaj malo nade, Nado. Pa što nisi rekao? Nado, čekaj. Ne, to je zid. Zid! drugarica. Nado, javi se. Dori, jesu li ove plave fleke tvoji roditelji? Baš sličite. Ja sam Bailey, gospođo Dori, gospodine Dori. O, molim te, zove na ja sam Dobre, dobre, moramo dalje. Gde nam je kamion? Ajde, koji kamion? <gasps> Bailey, kako stojimo? O, da, moj predivni dar. Imam ga. Kamion izlazi na autoput, ide ka jugu. Idemo! Zaustavit ćemo taj kamion. Ovo mora mi. Da, da, i ja. Batik, ovo će mi baš... A? Što, Geralde? A što činiš tu, a ne Ne navikavaj se, Geralde! Da se opušti. Bailey, sve sam zaboravila, podsjeti me. Razumem. Prijatelji su ti još u kamionu. Idu na sever ka mostu. O, gle, tamo je gomila ljubkih vidri. Želim jedno. Au! Au, Bailey! Ej, ej, ej, vidim kamion, tamo je! Ali kako da se popnemo tamo, Dori? Čoveče, kad bismo zaustavili saobraćaj! Zaustaviti, saobraćaj. Svi treba da stanu. Ljudi stanu da gledaju stvari koje vole, nešto slatko. <gasps> Nešto slatko! Okej, znam. Šta? Šta to? Brzo dok ne zaboravim. Da, dok kad kamion stigne do mosta, odbaci me u viš. A vi, ne pratite. Ostali, ne mrdajte. Ej, ej. Dori, dušo, nećeš nam opet otići. Mama je u pravu, moraš ostati s nama. Dori, srce, šta će biti ako, znaš, ako, ako te nema, znaš, predugo i, i šta ako se zbuniš i malo odlutaš, a šta Vas ako... opet izgubim? Da. Mama, tata, bit će sve u redu jer znam da čak i ako zaboravim, opet ću vas naći. Ok, malo na levo. malo još unazad. Uuu, ok, to je to. Sad, nemoj. Ok, sad, sad, ajde, ajde. Vrijeme za tvoju ideju. Ok, koja je ideja? šta bi Dori uradila? Hajde, kola, kola, vidim kola, vidri, kola, kola, moraju stati, zaustavi ih, maženje! pazi! Što su slatki? Pogledaj, ima ih jedan. Šta se dešava, tata? Ne znam kako, ne znam na koji način, ali mislim da ovo ima neke veze sa... Dori! Voda, voda, treba mi voda. Jesi li poluda? Otkud Dori! mislila sam da to više neću vidjeti. O, ja, ali uprko svom trudu nisam mogla da te zaboravim. Biće da mi je i ova porodica jako nedostajala. Mi smo porodica! Mhm. Znaš taj osjećaj. Da, znam taj osjećaj. Hej, hej, hajde, silazite, to nisu vaše ribe. Iš, O ne, ode nam prevoz! nazad u vodu, hajde. Dori, saobraćaj uspostavljen! Pusti mene, ja ću ga. Uru! Uru! Deki! Deki, vrati se! Treba nam tvoja pomoć! Deki! A! Dori, prati me! Ne, ne, stani! Nemamo Dori! Ne, ne, Beki, čekaj, prestani! Moramo nazad! Nazad! Nazad, Beki! Lulu! Uru! Uru! A! Nemoj da nas pojedeš! Gde, Dori? Ko si ti? Jenny? Marlene? Charlie? Nemo? Oh, hvala, hvala vam, hvala vam Dori. Dori, još je u kamionu, neki, zgrabi Dori! Uru, Dori! Ok, mala, ovdje se rastajemo. Ne. Kako to ne? Mislim tako da ne ideš u Cleveland, ideš u okean sa mnom. Zašto stano, ništaš moje planove? Slušaj me, imam jedan cilj u životu, jedan. Ne, slušaj ti i mene. Šta je to s tim planovima? Nikad nemam planove. Jesam planirala da izgubim roditelje? Ne. Jesam planirala da nađem Marlina? Ne. Jesmo li mi planirali susret? Ček, jesmo li? Jesi li pri kraju? Pa, mislim da nismo. Zato što se najbolje stvari dešavaju slučajno, jer to je život. I zato si ti sa mnom u okeanu, a ne siguran u glupoj staklenoj kutiji. Mogu li ja da kažem Nisam gotova. Moj drugar, zove se Jovan, mi je jednom rekao da je sve u tri laka koraka. Snaga, spašavanje i uh, ovaj, još nešto. Sloboda! Tako je. I šta kažeš? Sloboda, sloboda, sloboda, sloboda, sloboda, sloboda, sloboda. Htio sam da kažem, okej. Okay. Nije dobro. Kuda odlaze? Odlaze, oni odlaze. Brzo, držite se za moje peraje. On hoće da otvori vrata. Uuu, zaključana su s polja. Hajde, Dori, možeš ti to? Nado, Nado, si, si, si! Dori, čekaj! Dori! Ejri, kuda idu? Ubi mi! Dori, gotovo je. Ne, ne, ne, ne, mora, mora biti način. Dori, slušaj me, nema načina da izađemo odavde. Ali mora biti načina, uvek ima načina. Nema, Dori, kažem ti, ovog puta ne postoji način. Dobro, a šta je s ovim? tarivo, ipak postoji način. Udahni duboko, mala. Hrvim. Ti imaš sedam ruku. Ja, ja ne znam, uradi nešto. Okej, okay, idemo. Ha? O, ne, Ovo je nešto. I mi smo krenuli. Bravo, Hek. stani, stani, čekaj, čekaj, čekaj, čekaj! Vidi, ne bih da ti se mešam u tvoju vožnju, niti sam eh, u poziciji, ali zar ne može to brže? Čekaj! Eh. Ej! ništa ne vidim, kuda mi idemo? A, pa, pa, pa, sakola idu levo, pa idi ti levo. Ulica Gilman, Ashby Avenija, Powell, Gilman, o, opet, a? Gilman ulica, opet. Koliko ćemo još da skrećemo levo? U redu, samo da ukapiramo kako smo ušli pa ćemo znati i da izađemo. A pa javi mi kad ukapiraš. Nažalost, ne znam kako smo ušli. <gasps> znamo li tamo, odašle smo došli, skreni desno. Idemo! Dobit ćemo otkaz. Idi pravo, pravo. Levo, levo, ne, ne, ne, desno, desno, desno. Dobar si, hej. Obrati patnju na put. O, izvini, o, o, raskrsnica. Kuda sad? E, okej. okijen. Hej, brod! Nemam dobro iskustvo s brodovima, ali... Kuda? E, <gasps> brodovi idu u okijen, Drži desno. se! Nemamo vremena, mala, kuda sad? E, e, e, pa, okej, okay, skapirat ću. Ne, ne, ne, ne znam, ali... Pa, pa nešto će doći i ovaj... <gasps> Galebovi! Hank, prati one ptice. Okrenje levo, Hank. Uuu, čekaj. imam nešto. Jesu to oni? Je li sve završeno? O, o, panduri. Gotovi su. U redu, dobro sam. Okean, pravo napred, gaz! E, to mi kaže! O, o, o. Kako to misliš? O, o. Šta bih ja uradila, šta bih ja uradila, šta bih ja uradila? Hank, zamolit ću te za nešto šašavo. Šašavo je okej. Okay. U redu, Hank. Uuu, nema izlaza, gotovo je, idu u ribni zatvor. Uuu, čekaj. o ne, uuu, vrati se, dolaze! I see red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. it's, <laughs> I see friendship. Ispred vas je treći i posljednji deo misije podvodnog sveta. Snaga, spašavanje i sloboda. Dođi, tati. Ja sam Jovan Memedović. Hvala vam što ste bili sa mnom. Jedan, dva, tri, četiri... E, čekaj malo, zašto brojem? E, gde su svi? O, o, jesu me ostavili? Ne, ne, ne, ne, ne bi to uradili. Ok, ok, razumem to. Šta sam to uradila? Ja sam ove e, pokrila lice, zatim sakrivala sam se. Ok, zašto se sakrijem? Stani, o, o, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spreman ili ne, stižem. Ha, tu za tebe. Vidim vas. Ha, ha, ha, tu ste. Ajde, Račići, jedni otvor je gotov. O, ne. Ha, niko me nije našao. Unutra, unutra. Vreme, ne diraj me. Vreme za sljedeći čas. Kada se gospodin Raže vraća iz migracije? Ako je pametan, osjeće tamo koliko god može, ali dok se ne vrati, ja sam vam zamena. Okej, deco, ko želi da uči o eholokaciji? Miko! <laughs> U redu, Miko, uživaj. Lep dan za plivanje, a? U redu, ćao mama, ćao tata. Pa, mi ćemo sad kući da se pozabavimo morskom travom. A, ideš li Dore? Ja? O, ja idem samo do Vidikovca. O, dobro. Šta? Vidikovac? Ne, to je, to je, je to dobra ideja? Da, samo hoću da uživam u pogledu. Ćao! Pogled. Pa lepo se provedi, skroz sama. Ne, nemoj da se izgubiš. Dori! Dori! Gdje si, Marline? O, hej, čao, Dori. Jesi dobro, deluješ zabrinuto? Ne, ne, ne, ja sam, dobro sam. Ja tako uvek izgledam. sam... Uspela si. Je! Uspela si, Miko! A šta je to? Dušo, upravo si pratila školjke skroz do kuće. O Bože, stvarno? Sasvim sama? Da! Znaš li šta to znači, Dušo? To znači da možeš da uradiš šta god odlučiš, Dori. Stvarno? Mama, mogu li da se igram s njima? Apsolutno! Idi za njima, Miko! <laughs> Da, uspela sam. Mm. Hm? Stvarno je divan That's what you It's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Thank you. Thank you. Idemo, idemo, tako je, požuri, tako je, idemo. Malo još malo, tako je. Stvarno ću povratiti. Uolja. U redu, društvo, dobri ste. vidi, Flop, uspeli smo. Više nećemo imati nikakvih problema. Ne poštuj okean. לעשות. Hehehehe